บุ๊กทูสามสิบสี่ทรีเดเซตอีเจติรีบนรถไฟอูวอซูนั่นรถไฟไปเบอร์ลินใช่ไหมคะดัล Da เยโตวอซซาเบอร์ลิน รถไฟออกเมื่อไหร่คะ Kada kreće voz za Berlin? รถไฟไปถึงเบอร์ลินเมื่อไหร่คะ Kada stiže voz u Berlin? ขอโทษค่ะ ดิฉันขอผ่านหน่อยได้ไหมคะ Oprostite, smijem li proći? ดิฉันคิดว่านี่เป็นที่นั่งของดิฉันค่ะมิสลิมดาเยโตโมเยเมียสโตดิฉันคิดว่าคุณนั่งที่นั่งของดิฉันค่ะมิสลิมดาเซียดิเตนามอมเมียสโตตู้นอนอยู่ขบวนไหนคะ Где สุโคลา за с п а в а เ е ตู้นอนอยู่ขบวนท้ายสุดของรถไฟ Kola za spavanje su na kraju voza. และรถเสบียงอยู่ขบวนไหนคะ ขบวนหน้าค่ะ A gdje je vagon za ručavanje? Na početku. ดิฉันขอนอนข้างล่างได้ไหมคะ Mogu li spavati dole? ดิฉันขอนอนตรงกลางได้ไหมคะ Mogu li spavati u sredini? ดิฉันขอนอนข้างบนได้ไหมคะ Mogu li spavati gore? เราจะถึงชายแดนเมื่อไหร่ Kada smo na granici? ไปเบอร์ลินใช้เวลานานเท่าไหร่คะ Koliko traje vožnja do Berlina? รถไฟจะเข้าช้าไหมคะ Da li voz kasni? คุณมีอะไรอ่านไหมคะ Imate li nešto za čitati? ที่นี่มีอาหารและเครื่องดื่มขายไหมคะ može li se ovdje dobiti nešto za jelo i piće? คุณช่วยปลุกดิฉันตอนเจ็ดโมงได้ไหมคะ Da li biste me, molim, probudili u sedam sati?